emanaldiaren zentzua da transmisioa. Eta transmisioa gertatzen bada, ni inork ez du pensatzen zenbat irauten duen. Kiberetik doarak segitu behaznik, segitu behaznik. Ni galtzeko ez diatne horren behar. Ni ez doa bide hortatik jasine, errekara initik ez!

gure gaurko kultur atalarekin segituko du eta gaur azararen zazpitik amabostera Donibane loitzunetik hasi eta Donibane garazitik edo mauletik segitu ondotik baionan bururatuko den iparraldeari buruzko selebazk dokumental zikloa zintesatuko gara. Orotara amaika herritan amaika film erakutsiko baitituzte. Bai, mila zortzireun da laro urtean, jumiek anaiek, miarritzen grabatu zuten laburretik hasita amarka da, zamarka da, zineman, kanpoko begirada batetik, Euskal Herriari buruz, eta bereziki, iparraldeari buruz, eta Euskaldunei buruz, mintzatzen diren, filma horiek erakutsiko dituzte. Zinegile ospetsuen lanak bada ikusi izango dira eta Euskal Kultur erakundearen ekimenez eta Iruñako punto de vista festivalarekin partaidetzan hiru probintzitan eh, antolatu bada egitara uzabal bat gomita frangorekin gu ba, guztionen inguruko setasunak bilduko ditugu. E, Oskar Alegriarekin zinegilea den eta punto de vista festivaleko zuzendaria den Oscar Alegriarekin mintzatu baikara eta berauk ba, kontatu baitizkigu ziklo unen nondik norakoak. Bai, nik uste dut interesantia da nola sinema eh, programa horren hauen bitartez, ez? Ikusten aldugu sinemaren historiako mugarri importantak, ez? Une gogoengarriak, ez? Eta hasteko ba, sineman hasi zen bezala, ez? E, naiekin haiekin guk ere hasiko gara eta garai hartan importantena zen mugimendua harrapatzea, ez? Eta aitzaki ostakuru horrekin etorri zirenez, dinin ziren e, lumiera nahiek, miarritzerat, olatu edo uinak e, mugimendua harrapatzeko. Hori da gure lendabiziko filma. Gero, amarkada, zamarkada, ikusten da, ez, nola zinema debe, debelepatu zuen, ez, eta beste hamarkadan ba, argiaren bila, argiaren serka etorri ziren e, zinemagileak eta Louis de Luke'en bisita dugu ere bai, azkainen inguruan zen hexagono argi guztiak miatu edo ikertu ondoren hautatu zuen, ez, gure argia, ez, itxasotik gertu dauden mendiko argi beresi hori, ba, bere film impresionista bat egiteko. Gero, badugu beste bizita baten aitzaki, eta da e, doinua, nez? zinema, garai batean, ba, e, edo, sinemari doinua gaineratuzun, eta e, hor, horren esemplu badugu Maurice Txamprosen bizita, eta gure herria hautatu zuen, zen, ja Euskal Herria ezagutu zuen, eta Euskal jendea herri kantari bat izanki, ba, e, eh, gaiu edo tresna, doinu harrapatzeko tresna berri hori frogatzeko gu izan gire herri hautatua, ez? Eta bere filma ba, musikal bat eh, bezala hartzen aldugu, baina historikoki ere, zeren hor barnean daude euskarazko lendabiziko hitzak euskara eta lendabiziko hitza da erleak. Zeren agertzen da momentu mitologiko bat maixuki arrapatua eta da etxeko nagusia hiltzenean etxeko semeak joaten zen kofoietarat, erlauntzarat, erlei abizatzerat e, eriotza horretaz, eh, eta hori agertzen da. Beraz, aitzaki zinematografikoak dira, baina nik uste dut aitzaki zinematografiko hoien gibelean beti badagola mm, arrazoi berbera ez. Bizitari guztiak etorri ziren e, Europako herrik zaharrena, bizitatzera, ez? Beako bat botatzera. Eta misterio hori zergatik, ez? Okoldo mitzelenak ondo aipatu zuen hori, ez? Gure misterioa ez da e, gure kultura e, gure kulturaren jatorria, baizik eta gure kulturaren edo gure hizkuntza bizirautea. E, eta bizirautea misterio txu edo agonia luze horren e, atzean, etorri ziren bisitario hauek ez. Adibidez, hartzen badugu Orson Wellesen bisita, Arkadia baten serka, dago ez. E, paradisu galdu eh, baten azken arztarnak ez e, lekuko izaterat etorri zen ez. Eta Otarrio Seliani adibidez e, Georgiarra izanki eta Georgian kantu zaharrak oso importantak direnez, ba, etorri zen ere e, gure kulturan ez ikusi zuelakotz ba, kantu zahar hoien oihartzun bat eta grabatu zuen ba eletako bestaberri eta pagolako pastorala. Mm, beraz hori azkenean amaika filma dira baina amaika opari. E, bai, amaika nik errango nuke amaika maitasun letra direla ez. Eta maitasun letra hoiei arrapostua emaiteko ba, ziklo hau antolatu dugu. Gero, interesanta interesanta ere bada e, egile bakoitzak hartzen duen posizioa filman. Hau da, batzuk kanpoko begirada batetik hartzen baitute lana e, kalera begira jarriz, eta beste batzuk e, hurbiltasun hori bilatu baitute. Bai, filma guztiak ikusita ez, hori, bueno, beste zikloaren beste helburu da ez, e, ez da bai da pizteko, ez da nola kanpotik ikusten gaitu ez, e, batzuek ba, bere begirada zuzenagoa beste batzuek folklorizatuagoa, e, eh, beste batzuek okerragoa, baina bueno, denak erran bezala opariak dira eta amodiozko gutun bat eta errespetuz edo miresmenaz eginak dira. Eta interesantia da ikustea nola eh, edo non kokatzen diren zinemagilak bere filma egiteko, ez? Adibidez, konparazionez, e, Orson Welles beti kanpo, kanpotik filmatzen du, beti kaletik, karrikatik, ez da e, etxeat sartzen bakarrik lorategi batera sartzen da, baina gainerat ez da Euskaldun familia baten lorategi, estatu batuetako baizik eta. E, beraz, bere begira da, turista baten begira da, ez? Errespetuz erraten du baina, baina, turista baten begira da. Artzen badugu otar iren kasua, bera bai sartzen dela, ezkaratzera, hori ja da lendabiziko pausua, etxe batera e, ailegatzea, ez da zukalderaino joaten, baina, bueno, hor ikusten dugu nola maaien, onartuta dago, ez? Maia beran esertzen da, e, afaltzen du e, familia, euskaldun familia batekin eta haiekin partekatzen du momentu oso intimoa da afalosteko e, kantuak, ez? Beraz, hor dugu anai baten begirada. Mm? Baina haien artean, ikusten du turista eta anai artean begira badago beste begirada interesantia da, jubernapena. Hau dugu e, Pariseko zinemagilea, Eta hori da kurioso baten begira da, erranen nukenik. Eh? Zeren eta haien erdian dago, ez da, ba, ez da kanpotik filmatzen, ez da barnera sartzen, baina lortzen duena da ikaragarria, lortzen zuen eh, oso momento intimo baten lekukoa izan. Eta da, eh, da ez, neritz, enetako da eskenerik unkigarriena, non agertzen da ukuilu bat, hartzain talde bat ukuilu horretan, gauean, gaueko sekretuan, e, pastoral baten dantza eta kantak entzeatzen. Behien artean, behia da publikoa. Eta ikusten da nola dantzariak oinutzik dantzatzen zuten lastoan gainean, momentu intimo horretan ez. Eta jubernap kurioso e, eh, begira da horrekin, onartzen du, aitortzen du momentu batean, hau da Pariseko opera bezalakoa. Eta bukatzeko aipatu nahiko genuke ere, ba gaur egungo filma bat estrenatuko dela, Eugen Greenen eh, lana zuzen e, Fer la parole izenekoa, baionan ikusiko guna, e, eh, filma honi buruz, zer esango zenuko? Ba guti, zeren sorpresa izan behar eta nik uste dut e, zikloara zerratzeko, ez, kolofo bat emaiteko aproposena zela ez, Hori ez dugu eman Iruñean, adibidez, hori zikloa da, eta aldatzen da, lekuz leku, eta eguneratzen da, zorionez, eta film hori estrenatuko dugu, beraz hori ere Eugen Greenek eman digun opari bat izan da, Eugen Green idazle, punta handiko izdazlea da, eta zinema gilere bai, eta azpalditik ibilia da, Atlanten bai honan, beraz, eh, berarekin ospatu nahi dugu gure eh, zikloaren akabantza, eta erran dugun bezala ba, begirada bilduma hoien ere bukaera bat da, ez? Zeren filma fresko-fresko egina dago, orain berriki bukatua, eta hainbeste begirada ikusi ondoren, pentsa ez, e, lumiera nahi gatik etortzen gira, eta bukatzen gara beste e, punta-puntako zinemagileen begiradan, ez? Gaur egungo e, Euskaldunen potreta bat eginez. Ba, Euskar guzti honek gara, eskerrik asko. Eskerrik asko. Kultur Alea Ba beste hitzordu batean, jarri nahiko genuke oraingontan gure begira da, gaur berean, ba maulen, utxe teatroaren, azken sorkuntza lanaren lagin bat ikusi izango baitugu izan ere, mauleko herriak antzerki egonaldi bat proposatu dio huts teatroari etxekoak izeneko lanaren atontzeko azken bi aste beraz mauleko baita zinemako gela bat dut erabiltzen, urriaren amar arte izango dira eta gaur errepika publiko bat eskainiko dute. Ba honen inguruko setasunak bilduko ditugu berala, simun iturralte beraz hemen gira maule baita zinegelan, mauleko herriak lehenaldiko egonaldi bat eginazten baitu antzerki talde bateri. Hau, hautsak dugu, eta beaz etxekoak antzerkiaren zat errepikan ari dira. Goazen ikusten. Eta ez dira naia, bai. Traidore! Traidore! Bumba! Aiki, kau! Ah, munduko indigena gara, eta ez gaituzu erkatuko! Minutat bat dugu Christian Etxaluzoekin hartzeko, e, bo, antzerkira itzulia berriz? Bai, bai, bai, hori, susen. Azken aldikot, pentsatzen jatz. Adina hor dukto. Eta ze behaz, zu lehinoko amets bat edo betetzen? Uh... Bai, hori, hori duk, hori duk, zuzen uh, eh, eh, betiko amets bat, oai betetzen, eta, eta, eta iduitzen zatak, hobe dela, hobe, hobe nuela ez lehenago betetzea zen, eta, zetiat heinia, argunt, bena bilduko diat. <laughs> Ze, behaz, erretretan lanian, no? Bai, bai, bai, bai, hori, hori, lehenago ez pitut biziki egin. <laughs> Azken izbat, uste diat, benetan, dela uh, ipar eta hegoaldeko antzerki bat, gaukua, gauzak eh, beste alderdi batetik ikusten duena, beraz, aberasgarria. E, eskola aurretik pasatzea da arriskutsuena, baina goioko adakizki e, lekuak. Goiok baditu bi frontoiako bidea eta beste hiru e, iturriako bideak. Eta, zu zer moduz, para jolazten, gu, gu joango gara, baina, gu raketas, eh? Eskuz, ez, eskuz, bina ematen du. Gu raketas. Beaz aldiuntan maule baitan giabena kampuan, zenta hor pausan bitira. Eta beaz, eh, maikak, eh, maikatzeko parrek, bi minuta hartuko gurekin estatzeko, egin hun? Egin hun? Eta ordin din, eh, zertan zide hor egezidentzian, eh, huts teatroaikin, e, eh, zentako? Prestatzen jagu etxekoak izeneko antzerkia, etxekoak. Eh, laugia estena gainean eta kuntatzen dugu eh, uskal neskatila baten istoia. Afrika junik eta Afrika ikarrezindena be, Afrikar batekin bihotzian. Eta ordin gu kontatzen duguna da etxen eh, gertatzen dena hortik aitzina, eran ahi baita mm, be, txenko bataia, mamadu izeneko potiko horren eh, jinazteko Euskal Herrilat. Ah. Zinez, etxenko bataia gehiago administrazio eta burokrazia eta... Da etxenkoen eta administrazioen arteko bataia, eta berdenboan etxen barnene familiako kiden artin, pizten eh, pisten ahaltin ez da e, bai da, dine bai hen baitan. Holase, eta geho ikusiko duzien nula nahasten dien eh, azkenian etxeko bizia eta administrazionia memento batez ez da habo eh, mugaik. Ba, ez gira setasunetan txobra sartuko, baina justu behaz egongia hoi aipatuko dizuk, e, eh, sete emeain hogeita sortzitik joz heben zidela, eta astezken gaian, hotz guetako bihar hatxin, emanaldi publikoa. Bai, bihar garratzen zazpionetan, uh, eh, bebortak zabaltzen tiagu, eta jakutsiko diagu amini bat uh, nula hien lanin, eta zertan gen uh, eh, ikusgarri horren uh, sorkuntzan. Voilà, ordin izanen da erdi ikusgarri, ez dugu bate horro jakutsiko, puskatsipi bat, eta zena bate lantuko dugu normalki, uh, voilà, jenten aitzinin, uh, normal egunoz egiten dugun bezala. Ja, funtsin hoi zer ekartzen da izie horrek? Errepika publiko horrek? Ah. Alde batetik manea bat da behor lanin aigia azkenin eh, soz publikoa ekin, zenta mauleko herriko etxiak eh, pakatzen daiku bai zinemaen uh, jabilpena, gelahunen jabilpena, eta jan haia, eta ordin batzari egiten daiku, eta ordin manea bat da e, ebe, ebenko herritarer zerbaiten utzultzeko, eta, eta ebai ezagutazteko aminibat uh, beguelan azer den, eta nula igien, Eta geho guetako, eh, beti goxo da publiko baten aitzin naitzi, beti aitzin azten behikutu horrek. Bai, ama, otuitz egitea ondo dago, baina jarraitu begiratzen, bilatzen, bada espada. San Antonio, meleko eh, horretan zaudena, bilatu... Eh, Atariko horma zintzilik egongo dira, goio! eta mm, publikoain erreakzioen arabera gero gauza zumaita aldatzeko edo... Bai, beste bizi bat emaiten diok zuina higiraz gue jokiai, Eta hau dela bai, ba hor ez dakiat uh, eh, giden bai probatzeko manea baduk eta geho dependitzenik, eh, jente hanit hurra denez edo ez, jente gutiek ez sobea estimatzen ahal zerdatekin. Bena beti hunduk uh, guetako jakusti eta geho justute jentekin amini bat elhestatzi elkitzin eta, voilà. Bon, nik uste entzule edo behazale habo esenek eh, kanta egiza ezagutzen zutie, eta hor antzerkila egiza, bo bat aspali halaziela, eh, hemen eh, biak nahasik izan di ez. Baduk uh, untsala ze, ez duko rofinkatu ikuano, bena tekstu anpu baduk uh, kanto e, ni kan, ene pertsonazia kanta nahi duk. Bai. Azken hitz bat edo, ez zenta joan behar bitzila behitza? Bai, ebe, bon, aigela prestatzen ordin, e, gogotik eta ni untsa kontente behinkoz maulen lan nahi beniz, eta usatin beti juiten beniz, bizpa hiu eh, ebentik hurren, eta hor eh, kanbio mauleko langile gizaniz hor bi hastez, eta... E, voilà, bena, e, heben azken bi hastik, bena lehenagotik eh, hasi zidez, lehioan ta... Igan dugu uste diat sei haste deja itzinetik, eta hor azken uh, lauzpa bost hastik, ota hama haste bat dugu uste dut. Eta hor din, uh, eh, voilà, hor azken uh, hilabetia dugu hurri eta, eta azauen lehenin estrenatuko dugu antzerki hoi uh, luhoson. Eta ondotik Euskal Herri Osuan uh, itzuli bat eginen dugu. Ederki, bo eta hori arte drama ekoizilearekin ikusiko dugu. Don Francisco! zuek inposatzen zuek gurik eizkuntza. Egunero! Maketos! Eta zuen seme eh, alabari, zuen eh, neskame kolombianak egiten dizkio de berezak, oza, sea, etxeko lanak, berak ezin duelako. Herriko tentelena zuen semea delako, eta ez goio nirea nahiak. Hori da. Traidores! <laughs> eh? Traidores! Beraz, egan bezala arte drama plataformako jasune paradarekin gira. Beraz, zuek duzue etxekoak antzerkia ekoizten. Hemen egon aldian bi hastez, baina orai arte nola ibilizi ez da? Ba, sorkuntza prozesua basi genuen duela urte bete edo. Lehenengo gonaldi laburrak eh, bulegoan ingenitun, maiko lana eta guk bulegoa daukagu. Gero maiatzen jasartu ginen egonaldi luzeago bat egiten arrixurin, orain ama bostegun pasako ditugu hemen maulen, eta azken ama bostegunak eta estrenaldia egingo ditugu berriz arrixurin. Eta jakina zuen etxea edo lehioan duzutela, e, e, lehioan edo inguruetan ez duzte, ez aski aretorik edo? E, aretoak egon badaude, baina ez dago igual, hemen dagoen... E, sorkuntza ulertzeko gaitasunan aretoak bakarrik erabiltzen dira eh, edapeneako emanaldiak erakusteko, baino ez sorkuntzarako. Hemen topatu dugu espazio bat, ba, astean zehar e, eh, albidetzen diguna lanean egon alizatea, eta gero ere, ba, lana prest dagoenean erakutsi alizatea, baino astean zeharreko lan hori ere egin alizatea bintzat. Eta beraz, hemen eh, aukera hori maiten badute, zer da delako ordaina edo, nola pasatzen da? ba, e, bueno, hitz egiten dena normalean izaten da, adosten dena udaletxekin edo antolatzeiekin izaten da, mediazioekin zan bat egitea. E, mauleko kasuan bi harringo dugu entxegu ireki bat, tarratxeldeko zazpitan, uste programan jarrita dagola, horta etortzeko nahi dunak, eta ikusteko pixkan dola lan iten dagoen, eta ba, galdera bat baldin badago, edo sola diren bate egon alda aktorekin eta zuzendari Don Francisco! zuek imposatzen digozue guri hizkuntza egunero maketos Hors, eta aldiz, ahri surin behaz, bi haste bai, bai, bai. pasako dituzue, bi haste pasako behiro, eta handuzte ginen lehen emanaldia edo, estiraldia. Azaran batean izango da, igandez, ustet, arratsaldeko lautan. Eta aliz, gero Euskal Herri osoan ibiltzeko azirezte ez? Bai, e, pozi gaudez, e, emanaldia estrenatu aurretik jaba dauzkagu gehien bat e, emanaldi lotuta. E, martxan egongo gea pentsatzen dugu datorren urteko ekainera arte. Eta asmoa da, ba, epe hortan, ez dana ez dare oso luzea, alik eta plaza gehien zapaltzea. Mm no, agian hortan lagunduko dugu. <laughs> E, bai, eta ahatik, behaz zuek ekoiztetxe gisa, em, plataforma gisa, zuek delako apustu bat egiten duzu ez, antzerki honen zat. Eta zenako, zenako arrisku delako hori hartzen duzite Bueno, e, e, Ander Lipus da plataformako zuzendari artistikoa, Tarduan, e, normalean beak e, zuzentzen dituen proiektuak, e, gure gain hartzen ditugu, gero ere eramaten dugu bukoen edapena, eta lepeti eta deiabukoekin egiten ditugun elkarlanak ere asumitzen ditugu eta zirkuito antzeko bat antolatzeko aukera dakau. Eta agian <laughs> drostiako antzerkisari bat eh, eskuratzeko mentura edo? <laughs> O, ojala, ezakegu, edo, bat zen, ongi etorri izango zen, baina bueno, zaila izango da, egia san. A ber, ikusiko dugu. Uh, agian azken hitz bat edo gehitzeko? Listo. Eta zuen seme eh, alabari, zuen eh, neskame kolombianak egiten dizkio de beretzak, oza, sea, etxeko lanak, berak ezin duelako. Herriko tentelena zuen semea delako, eta ez goio nire anaia. Hori Traidores! <laughs> eh? Traidores! Baina, Inkas zuzenketa bat, agian entzulek gaizki ulertuko baitute, bai, eh, ejan duzu zaila izan zela donostiako sari hori eh, eskuratzea, baina eh, esplikatu eta izanako. Bai, eh, gero konturetu gehi izango jendeak pentsatuko zula, igual da antzuz lan txarra delako, ez horregatik da kompainia asko da delako, euskal ekoizpen asko egiten nahi dielako azken boladan, eta ordan hainbesten artean guri tokatze ere, ba, zaila delako gauza on asko egiten dira. Mara, gertzak susenduak. <laughs> Hori, hori. Gertz antzerkia hona da, lasai. Hori, hori, oso hona da. Traidor! Ba guzti honekin geratzen gara gaurkoan beraz eta gogoan hartu. Eutz eh, teatroaren etxekoak eh, izeneko antzerkiaren errepika publikoa gaur izanen duzuela, eh, mauleko baita zinegelan gaueko zazpietatik sortzita. Bagure aldetik besterik ezen zule, bihar arte eta bien bitartean nongizan. Aio! Aio! emanaldiaren zentzua da transmisioa. Eta transmisioa gertatzen bada, ni inork ez du pensatzen zenbat irauten duen. Giberetik gohara, segitu behaznik, segitu behaznik. Ni galtzeko ez diatne horren behar. Ni ez doa bidea hartatik jasine, errekara ez!